Eko Eho, evo nas e, po stvarno vrućem i toplom vremenu, pa i vruće su teme u pitanju, uvijek e, kad je u pitanju zaštita okoliša i ono gdje živimo i kako živimo. I danas evo imamo goste u studiju, to su Ivana Francisković. Ivana, dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. I Denis Frančišković. Dobar dan, Denis. Dobar dan, također pozdrav slušateljima. Evo, Denis e, će u današnjoj emisiji odgovoriti na ona pitanja koja ste postavili u prošloj. Naravno, s obzirom da imamo još jednu emisiju svakako prije ljetne stanke, pa možete i danas pitati zvati naše brojeve telefona 842 666 i 842 667 a sve ono što primijetite, a da bi valjalo nekim nadležnima skrenuti pozornost na njihov broj telefona 062 123 456 kojeg iz emisije u emisiju ponavljamo. Govorilo se dosta e, ovog proljeća o agendi, čini se da je ta priča sad već lagano zaokružena, Ivana. Tako, evo, jedna lijepa vijest u emisiji Eko Eho. 14. lipnja, odnosno prošlog četvrtka, e, Gradsko vijeće grada Karlovca jednoglasno je prihvatilo lokalnu agendu za Karlovačke rijeke, e, dokument koji je nastao, nastajao posljednjih 14 mjeseci. To je bilo u okviru projekta upravljanja i zaštita Karlovačkih rijeka E, projekta nositelj je bio Ekološko društvo PAN, a partner projekta grad Karlovac. Inače, projekt je bio financiran sredstvima europskih fondova iz e, komponente IPA i evo, drago nam je da smo tako uspješno zaokružili i završili ovaj projekt koji zapravo tek počinje, jer dokument je jedno, a provedba je nešto sasvim drugo i puno je važnije od izrade samog dokumenta, recimo da dokument tek temelji nekakva smjernica onoga što bismo trebali raditi u budućnosti, ne samo mi kao udruga, nego e, svi zajedno, dakle jedna lokalna zajednica u širem smislu, e, sektorska suradnja, i jedno kvalitetno i dobro promišljanje o budućnosti naših rijeka, o kojoj će i Denis govoriti nešto u sljedećoj emisiji, koja će ujedno biti i posljedna emisija u ovoj sezoni, prije e, nekakve ljetne stanke. Denis će u narodnoj emisiji govoriti o hidropotencijalu rijeka i o problematici koja ide uz to. A sada će odgovoriti na pitanja iz prošle emisije. Mhm. Može, Denise, evo ja sam eh, se upravo sjetio, ali to ćemo kasnije, jedan je slušatelj pitao neovisno o emisiji, ali to spada u ovaj sektor. No, najprije odgovorimo na pitanja Mo, iz eh, Može samo prvo još eh, da osim Europske unije koja je financirala ovaj projekt je financirao i dijelom grad Karlovac kao partner čija sredstva su namijenjena bila namjenski za tiskanje i iz strategije nekog dokumenta. Mhm, dobro. E, što se tiče ovih odgovora od prošlog puta, znači ovako, bila su pitanja vezana za znači odvoz otpada iz, e, sa zelenih otoka odnosno kontejnera Grad, je pitala znači zašto se svi trpaju znači različiti otpad u isti kamion e, problema, e, znači ti zeleni otoci bez obzira što postoje i oni su već postavljeni prije dosta godina zapravo e, uopće ne funkcioniraju, odnosno ne postoji zapravo odvojeni sustav e, sakupljanja otpada u gradu Karlcu, osim papira koji se odvojno sakuplja, niti ima specijaliziranih vozila koje bi takav otpad trebali sakupljali, tako da je to sigurno problem, to je nešto na čemu e, će tijela lokalnih jedinica morati raditi i bit će obavezna prema novom zakonu o otpadu i nešto čistoća Karlovac na tome radi, tako da se nadamo da će se i taj sustav odvojenog prikupljanja otpada uspostaviti i u gradu Karlovcu. Nažalost, on još uvijek ga nema. E, Zašto ga nema, tu su sad druga pitanja, trebalo bi biti, ali to je tako sad kako je. E, drugo pitanje, e, mislim i u vezi tog čistoće je bilo, znači građani su primijetili da pojedini djelatnici čistoće kada kupe otpad, pa onaj dio šta im ispadne okolo i to znaju ne pokupiti ga, nego ga gurnuti sa strane. Mi smo u telefonskom kontaktu upozorili, znači, djelatnike e, čistoće na to, oni su će skrenuti pozornost svojima djelatnicima, a drugim, htio bi znači, zamoliti ako ne netko još takve slične stvari primijete da nam javi da nam kaže točno kvart i dan kada se to desilo jer se onda može e, točno utvrditi mhm. koji su djelatnici bili u kojem kvartu na terenu taj dan. E, to je oko toga. E, znači, drugi, drugo, druga stvar što je bilo je vezano za komunalne redare, kad oni izlaze, da li postoji raspored oko njihovo izlaženje i to. E, znači, osnovni problem u svemu tome komunalnog redarstva s kojima, nažalost, e, rekli bi nismo ni mi onako potpuno zadovoljni, je njihov mali broj. E, znači njih nema dovoljno, tako da zapravo ne postoji nekakav raspored, e, kako bi rekao, plan i program njihovog izlaženja na teren, nego oni idu na prijave i dojave van na teren. Znači osnovni problem ima ih samo dvoje, što je smatramo apsolutno nedovoljnim za e, grad veličine grada Karlovca i zapravo oni koji E, donose odluke o tome, znači grad, gradsko vijeće i to zapravo bi trebali omogućiti da se njihov broj poveća. S obzirom da imamo i osam gradskih četvrti i ne znam e, preko oko dvadesetak mjesnih odbora, broj od e, dvoje komunalnih redara je apsolutno nedovoljan. Ono, tako da zapravo niti oni mogu obaviti kako spada posao, niti mogu biti na više mjesta u isto vrijeme i tak, mislim, njihov broj bi se definitivno trebao povećati s obzirom na broj zaposlenosti u gradu Karlovcu, e, kojih je popriličan e, broj, smatramo da bi se trebao povećati i broj njih, sigurno treba. Možda da nađu unutarnje rezerve? E, pa mislim da za te stvari bi se sigurno trebali naći. Oni koji odlučuju o tome bi trebali iznaći te mogućnosti. Mi smo prije nekoliko godina u okviru naše udruge i aktivnosti koje provodimo imali ekopatrolu i to se radilo sa učenicima prirodoslovne škole, ako se ne varam. I to je bilo prilično zgodno. Dakle, oni su patrolirali na biciklima, po kvartovima i god su uočili neki problem, prijavili su nama, odnosno zelenom telefonu i onda smo mi dalje postupali. Znači, recimo i sada bi se mogao takav nekakav projekt napraviti sa gradom Karlovcem, odnosno da se organizira neka volonterska služba u slučaju da stvarno su sredstva iz gradskog proračuna tako da se ne mogu zaposliti nove osobe za komunalne redare. Pa se onda nije zapravo loše da se građani sami organiziraju i evo napravimo takvu neku eko koja bi barem evo na nekakvoj trajnoj razini djelovala, ali možemo napraviti pokusno pa vidjeti mhm. kako bi to bilo. I ono što bi ja još rekao, ono, e, mislim ljudi su ponekad gorčeni jer kao nema komunalnih redara, ne vide ih i to, mislim to stvarno zbog tog malog broja. A druga stvar je, treba apelirati stvarno i na građane jer i ti mali broj <laughs> komunalnih redara koji izađu na teren nerijetko se susreću sa dosta ono, kako bi rekao, problematično, ono, građani... Aroganci. A je to, mislim, to stvarno ima svakakvih ljudi, ono, mislim, a pravila su takva kakva jesu i vrede za sve iste, vezano je sad, recimo, konkretno za pse, mislim, ono, stvarno, vlasnici pasa bi trebali poštivati takve kakve jesu odredbe, mislim, tu ne bi trebalo to smo da. već eto imali. Da. Dobro, e, imali još nešto? A ima vezano, da, vezano je za, znači, za prijavu Ambrozije gdje je, znači, građanka bila na neki način ožalošćena ili ogorčena kako god, e, tako da je prijavila, znači, Ambroziju pa su ju tražili točni broj katastarske čestice. Mislim, ono, mi smo to provjerili i smatramo, to bi htio upozoriti svih nadležne službe, znači, e, da su oni apsolutno dužni postupati po znači prijavi građana da ukoliko nisu nadležni, to nije u okviru njihove nadležnosti, da su dužni tu prijavu proslijediti nadležnoj službi, tako da znači kod ambrozije ovisi da li, se, da li je na javnoj površini, poljoprivrednoj površini, privatnoj, znači, ali u svakom slučaju i po zakonu su tijela javne vlasti dužne izaći u susret građanima i zapravo im pojasniti neke stvari koje nisu jasne. E, s te strane, a s druge strane adresa, ako građani stvarno da adresu, onda mislim da je to sasvim dovoljno. Naravno, ako ima još i dodatnih, da ako ima će, mislim što, što više podataka e, službama će biti lakše reagirati, tako da, mislim, ja apeliram na sve te službe da stvarno budu građanima na usluzi i ponekad građani nisu dovoljno ni upućeni u pojedine zakonske odredbe i oni bi im trebali biti ti koji će ih uputiti u to. Da. Dobro, evo jedan slušatelj je zvao prije sat vremena pa je kazao da na kupalištu u Maloj Švarči, dio koje je godinama bilo davano u zakup, to je kod Lamiraža, da pojasnimo, e, ove godine čini se da nikom nije grad dao u zakup i da je velika trava po obali, ali da se svejedno e, kupaju i odrasli, a i djeca, pa se to on brine zbog e, eventualnih gmizavaca, gmazova, <clears throat> zmija ili ko zna čega koji mogu u toj travi biti i ne zna ko je nadležan za to kupovište e, ne, mogu sad znati na ali u 99% slučajeva to je nadležnost Hrvatskih voda. I one bi trebale, znači, taj dio se pobrine. Sad ja, s obzirom da se radi o kupalištu, mislim to bi još trebalo vidjeti koje vlada, Ali obično obale i taj dio obali su u nadležnosti hrvatskih voda. Sad one dogovaraju ili sa tijelom lokalne jedinice kako će se to i da li će se uređivati i to. Ali mhm. možemo to provjeriti pa eventualno konkretno reći obzirom da je to stvarno ljudi di se kupaju frekventno nekom mjestu. Da, po njegovim saznanjima nije niko e, ovoga puta to uzeo u zakup, pa je tomu tako jer ranijih godina su zakupci ipak imali malo više brige. Da, da naravno. Mislim, one vjerojatno koje je uzeo u zakup je imaju i obavezu to održavanje. Ima li e, još nešto, Denis? Ima. Slušam. E, znači, <laughs> imali smo, to sam rekao da ću iskoristiti priliku. Znači, zvali su nas e, građani iz Mrežnički Varos adresa Ante Starčevića, vezano za ispuštanje, znači, sadržaja septičkih jama kako su nam rekli, znači ljudi koji su nas zvali, to jest oni su više puta upozoravali komunalno redarstvo grada Dugarese na to E, nažalost, e, prema njihovim saznanjima, tamo se trebala raditi kanalizacija, navodno su i sredstva za to bila osigurana, ali ona se još uvijek ne radi i sada Nažalost, ti sadržaji se ispuštaju posuda, a između ostalog to završava i u mrežnici. Mislim da e, apeliram na komunalno redarstvo grada Dugarese da tu situaciju malo iskontroliraju u nadzoru. Dobro, nadamo se da hoće. Halo, halo. Dobar dan. E, dobar dan, zvali ste, recite. Ovako, ja bi imala, e, što se tiče stare jezgre, šetalište Draškovićeve ulice, Šanac, ona je pun trave čak po 2-3 metra visine. Klupe su nam, kad je bilo zasjediti, potrgane, nema košarica za smeće. Mislim nešto da kažem, ovi iz zelenila, kada idu, na primjer, ima dosta stakla. Ti mladi, valjda ono, kad na večer se ide e, šta se radi, Mislim, to niko ništa niti ne pomete, niti pop kupi, ne znam zašto. Ja sam probala razgovarati sa Izalenila, Zelenila, oni kažu da nemaju kadra za posao i da nema e, mogućnosti, nema novaca. Ja bi vas lijepo molila, ako se ikako mhm. nešto može napraviti, da bi ipak došlo neko pogledati kako to izgleda. Dobro. Hvala vam lijepa. Hvala vama. E, Mislim, s obzirom da mi svakodnevno onuda prolazimo, to nam je mhm. put do naše gure, da ono, ja to vidim i to je stvarno ovako kako gospođa kaže, tako je. Mislim da je apsolutno nedopustivo e, da, su, da je trava Znači, Kao stepa onako. Da, takve visine u centru grada. Mislim, to je nedopustivo i u ostalim gradskim četvrtima. Ja sad razumijem da je ono, bile su ono intenzivne kiše, pa vjerojatno i nakon toga sunce, da je malo ubrzano trava narasla, ali mislim da se to mora jednostavno riješiti i mi ćemo apelirati prema nadležnim. za to. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. U e, Da li mogu kod vas ostaviti oglas da sam našla psa? E, gospođo, bili bili ljubazni pa nazvali za jedno deset minuta, u tijeku nam je emisija Eko Eho. Aha, oprostite, Dobro. Lijepo od vas kada ste nazvali, za 10 minuta zovite. E, jeste vi našli psa ključeve ili imate kakvo pitanje? Halo? Pitanje imate, ajde. E, A to smo već dosta puta a, Mislim... Što se tiče e, dugoreškog tu žalost, ne možemo s djecom vani, zašto je mrak, ne znam, ne znam, mislim, jel ima i koji neko da, da to poduzme nešto, da se to... Jer životinja nije kriva, kriv je gazda koji šeta mhm. da ne pokupi to za njim, jer to je stvarno prešlo sve granice a mislim, mislim, to je u nadležnosti komunalnog redarstva, ono, vrlo jednostavno. sad, stvarno, postoji jedan praktični problem koji se uvijek dešava, znači, dok vi eventualno tog vidite, pa dok e, prijavite komunalnom redaru, dok on izađe na teren, taj vjerojatno vlasnik pasa će već biti ne znam gdje, ono, to je praktičan prvo, da, to je činjenica, ali zato bi upravo zbog toga bi ti komunalni redari trebali biti stalno negdje na terenu, na cesti, preventivno djelovati. A znam. Znam. Znam, znam, da, ja nažalost tako, mislim, ja apeliram, mislim, ti vlasnici pasa stvarno mislim ja sam isto vlasnik pasa i ja ako prekršim neku odredbu ja to moram biti spreman i platiti. Znači bez obzira da li se radi neki put vlasnici pasa govore joj moj pas je malo, ono radi manje ne znam smeća nego ne znam mačke ali to jednostavno nije bitno ono mislim postoje odredbe koje bi se trebale poštivati i sad su... taj park i to šetalište i apeliram ljude koji imate kušenju binicu, da neka, pa ipak su djeca dolaze. Nema, evo ne mogu kod podne, bilo koje doba dana, to se puno izmeta i... da, mislim, ako se radi o dječjem igralištu, to vjerojatno te zone nisu ni predviđene za šetanje pasa, to ono, tako da... Dobro, evo gospođo, hvala vam lijepa. Mm, I danas je navala na, na šeter, halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. E, zovem iz ulice Gaza naselje jedan ovaj, i imam jednu primjedbu, odnosno radi se o izgradnji ovdje kolektora i radovi su završeni, međutim akvaterm e, nije uredio prilazne ulice koje, su i oštećene i pune su odbačenog asfalta i, i šodera. Dobro. E, mi, mislim, da, ja sad ne znam kakva je njihova obaveza, mislim, ono, to tak naravno da ne može ostati. Pretpostavljam da ni neće ostati nakon što sve to završe. Pretpostavljam da radovi još nisu u potpunosti gotovi, ali e, mi ćemo e, to provjeriti pa ćemo u narednoj emisiji vam dati konkretan odgovor. Hvala vam pardon, mi smo bili u kući ono da bar, to je strahovito velika prašina, da bar očiste, oni kažu da mislim oni to neće uraditi dok akvater ne da ovaj naružbenicu, pa sad ja ne znam ko ih može prisiliti na to da bar to urade. Pa mislim, da, mislim, e, mislim razumijem i taj stav čistoće, ono, ali pretpostavljam da su oni kao izvođači radova obavezni dovesti nakon završetka radova to gradilište u rekao bi ono, normalno stanje, ono, da, mislim tako. ga ne dovedu? E- pa e, onda će biti e, prijava nadležnim inspekcijskim službama ono, oko toga. Ja sad moram prvo provjeriti kada je rok za završetak radova i to, tako da ne bi želio unaprijed prejudicirati i sve, ali sigurno ta obaveza postoji da se gradi... Dobro, evo gospodine, hvala vam lijepa, s obzirom da i nama vrijeme ide. E, još imamo nekih radova, na primjer, pitati e, Ivanu šta je sa buvljakom po kvartovima. Da, samo ću se na trenutak nadovezati da u tvrtki vodovod i kanalizacija postoji informativna služba Uh, ja se ne znam točan kontakt, reći ćemo u sljedećoj emisiji. Oni, I oni su nas zapravo već i ranije zamolili za sve upite koje su vezane za uh, crpne stanice i slično. Građani mogu uh, uputiti direktno k njima. mm S obzirom da su oni naručitelji radova, ako term je recimo bio izvođač u, ovom, u ovoj fazi rada, onda su oni kao naručitelji isto tako dužni i natjerati izvođača da za sobom mhm. ostave red, odnosno da počiste nakon svih radova. E, ovako da, danas još jedna lijepa lijepa vijest. Dakle, prije nekoliko tjedana smo ovdje u emisiji govorili, odnosno zamolili građane da koji su željni zainteresi, e, zainteresirani zapravo organizirati buvljak u svom kvartu, da nam se jave. Pa evo, već nam se nekoliko građana javilo, među njima jedna građanka iz Dubovca. E, dakle, 29. lipnja to nije ovaj petak nego sljedeći, samo da upozorim građane, dakle sljedeći petak od 17 do 20 i 30 sati u Kvatranikovoj ulici u Karlovcu održati će se jedan mali buvljak, odnosno sajam imam dan, dobro sam,